sakderenge maos tafsir saking pengurus pengajian di umum Benjang pindan jumat ingkang badhe dateng pengawasane dipun liburake napa eh, sebab tanggal wolu besar ada kegiatan untuk ibadah poso tarbiyah pengumuman pemerintah malam kemis ini jalur menstruksiake kepala Departemen Agama Sa Indonesia nganakake rukyat tim rukyat ternyata boten ketinggalan lajeng dina Jumat menika pun tetap pakai tanggal setunggal besar tanggal walu jajan semua ikan batu jajan umat islam diajurake poso sunat poso tarbiyah setu arobah ahate bidan hari raya idil adha Terus Bijak Jumat pengawasannya libur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalam wa jahima. Wa ta'aman za عذاباً أليماً Ayat menika Gusti Allah nerangake Maceme Sekso Bejang dinten kiamat Ngancam dateng Tiang-tiang kafir sing jonggoro hake kanjeng wal mukazzibina Upar kures wong-wong kafir sing jadi paringi nikmat suke-suke rosa-rosa Josami nantang-nantang kanjeng nabi Ngaran-ngarani Ono sing arane kanjeng Nabi tukang sihir, tukang sihir, edan, ketliwen, macem-macem. Nanti Gusti Allah Dawud, Wadarni wal mukadzibi na'ulin nif mati ono semua da'ulin nak mati. Jarno aku jarno wong-wong sing goro sing goro-goro ake tak tumpes penumpesan macem loro siji penumpesan nak dunya nalika perang badan Gusti Allah nurunake malikat mulai sewu สามสามมาแน่เราแม่รู้จะเราแม่รู้สามสามมาแน่เราแม่รู้ลีมาแอลแม่เราประดานลงกราเฟ่ปันดอปันดอเลวงกราเฟ่ปัจจัยอาภูชาเลมาติกูเป็นนักแสดงนักเดินอย่าง Aki penumbesan no akhirat. Inna ladaina sak temene kuono ing ngarsane ingsun Allah. Angkalan opo piro-piro rante jadung rante cara wong kuno lenggu angkalan piro-piro lembu jadung rantai wajaki malan neraka jakim sing disebut kok wajaki mah rumien sampun kula terangake kula kali neraka niku wonten pitu sing paling dhuwur jahanam nomor loro lazo neraka wong Kristen nomor telu utama neraka wong Yahudi nomor papat sair neraka wong Sofia sing Wadah nyendak malaikat nomor lima safar nerakane wong majusi penyebab geni nomor enam jahil nerakane wasani penyebab jahil mulanya sing disebut dari jahil mereka kupar kura sing diandang penyebab jahil terakhir nomor itu hewiyah nerakane wong munafik kula wangsuli le maknane inna latena sak temene kono Allah angkala po piro piro Rante. rantai wajah kima lan neraka jahim neraka sing kejaba iku wato aman zahuten lan panganan sing nyerti nah pangan seret ora dipangan wetene oleh mangan seret Jadi nomor renok neraka ana persiapan kanggo mangane wong ahli neraka. Apa itu? yaitu wet zakon wet re jadi nak dipangan nak bulune ora bener uben ubenane jenengane wislin wislin iku nanah wo cita cita wis enak kabeh yo wong panas mangane mangan ri umben umbene nanah wo di neraka nak wis mlebu gak iso metu gak iso mlebu bang gak nak dulu itu wa'adakan alimah lan azab kang banget larane. Iki ditujuake karo wong-wong sing do ngancam jeneng Nabi, do munen-muneni jeneng Nabi. Ngomong sing ora bener. Kanjeng Nabi diarani Lenggawe Quran pula antara wong Yahudi. Nenya era maka Kanjeng Nabi dianggap pulaan warta. Terus digawe disusun dewe. Burung menang-menangnya ke dalam Kemudian janggoti Allah bakale dibelenggu jopong panganane kayuri umben-umbenane nanah wok bisa ditambah seksaan sing macam-macam. Kocok ngkeng ulo kelabang lan liya-liyane. Jadi Al-Quran nerangake jauh sing ngancam kaya mulu. Neng wong kafir mesok malah ngaran-ngaran Al-Quran ngaran ngaran quran kainane kanjeng Nabi dianggap pulaan karo Yahudi. Yang cahaya mono. Yau matar jubul artu wajibat. Maka nanti jibat kasih nahila. Ceritani Muhammad, Yau matar Eng dalam dinane gunjang ganjeng lindu al ardu apa bumi wasibalu lan piro piro gunung kandani wong wong kufar umatmu kandani kafe besok dinane bumi gunjang ganjeng, gunung gunjang ganjeng, Cara Jawa Kudu sering ngarani lindu. Padahal nanti rasanya lindu. Kira-kira lima menit, sepuluh menit menolai, wis geger manusia. Kau ditambah gunung meletus, rame. Lagi nanti gunjang-gunjing terus. Namanya kiamat. Wakana tilji peluran orang kopira pira gunung. Badane gonjang ganteng kasiban. Iku jadi wedi tumpuan mahilan kang encer. Mahilan kang encer. Cair. Di gunung-gunung ini bensin Jadi wedi tumpukan. Melaku kaya banyu. Mahila maknane cair. Mili, nek Jawa putus mili. Wedi kang mili, wiji kaya banyu terus mili. Iki no Wong kafir nak dikandani kaya ngene iki malah nantang. Wa yaqulu nama hadzal wa'du in kuntum sadiqin yo ngomong yo ngucap sampai besok kapan Muhammad. Kira kiamat sing mbok omong-omong ngene iki sok kapan Ya ono ya ini ora teko. Padahal durung Dina kiamat, nek durung dikerjakake ya ora bakal kiamat. Dina kiamat blecos niku donya pun boten enten tiyang Islam. Angger donya iki orang Islam ora bakal kiamat. Tekane dina kiamat, dunya arek wong kabeh kafir Lalu Islam, wong Islam si kundut, kakundut, dosistu. Menghadapi dina kiamat pun sering kula terang lagi. Kusti Allah ngirim angin silir-silir. nek cara Arab ngarani angin sobek. Angin sing silir-silir. Endai. Saben wong Islam nyerot angin sing silir-silir langsung kapundhut wafat. Nek wong kafir ora. Hmm. Jadi Gusti Allah gawe model sakit mawon. Jangan Nabi Hud angin kemerasa. Qur'ane lenarake rihan sor-sor. Angin kemerasa. Wong kafir kena azab. Wong Islam selamat. selamat. Anggir wang Islam, wilujeng. Nak wang kafir nyerot angin sorso, terus buat tengah belembung. Nak wang belembung, kaya balon, kaya pelembungan. Kau nak wang mendur, mimpes mana, terus dosibur. Nek wis ditok nisana ngene bumi maneh nyerat maneh munggah maneh. Dadi manusa singgo bal-balan angin. Ngono kuwi diterangake teng Quran sab alayalim wa samaniyata ayyam. Pitung bengi wolong dino. Sepekan. Jangan bayangke. Okay. manusia tinggal bal-balan angin. Tapi endah, saya tinggal bal-balan angin, saya ngafir-ngafir. Saya uang Islam selamat. Tapi besok ngadepi kiamat ganti. Kusi Allah mirem angin yang silir-silir. Dora kape angin sobat. Wong Islam sing nyerat angin surga langsung wafat. Sing kafir ora. Berarti Gusti Allah ku Maha Kuwasa. Mateni wong Islam ya iso, mateni wong kafir ya iso. Nah kita sing mantap sebagai majlis taklim Jumat Badar, pilih kiamat pasti wujud. Ojo nganti lucu. Dino kiamat insya Allah lucu. Ini keliru. Kemasannya sopan. Boten, ini ku ngenyak. Ngenyak karo kusi Allah. Dino kiamat pasti wujud. Orang bakal ngerti tekane dino kiamat kejaga Allah. Layak lamuha Allah. Mulane anggere ana wong padha bakale dina bulan Desember umpamane kiamat. Pasti salah. Hmm. Ojo insya Allah salah. Pasti salah. Sebab apa? Wis tabdo pandeto tengene Quran. Di pun yang mau Quran, utawi jauh hati tengkang sepe-sepe kau nganggo insya Allah ya, dino kiamat pasti wujud orang ngerti tekanan dino kiamat kejaga Allah hmm. wong hmm. pasti mati bakalnya mati pasti aja insya Allah ya, ibu nek jenengan ngandikan karo konco-konco Upamanya panjenengan berarti tidak haji. Insya Allah tahun ini aku harus haji. Insya Allah. Aja pasti. Hmm. Jadi nah, caranya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ini kisah Allah jawab. ake karo umat sak donya inna satamana engsel Allah arsalna kusmutus ijen ilaiku marang sirah kabeh sekawet penduduk Mekah niki sing dijawi penduduk Mekah aku ngutus rasulan eng seorang utusan yaitu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikawalannya kanji Nabi syahid dan sebagai saksi naksani alaikum yang atasnya sirokabeh jadi sosdina kiamat kanji Nabi sebagai sakti utama Nabi-Nabi dihadapkan dengan umat TKP Nabi Musa dihadapkan kepada Bani Israel Nabi Isa ngadepi umat-umat Kristen lan liyane. Saksi utama umat Muhammad. Kula jenengan iki benjo sebagai saksi. Sampai mesti menerake Nabi Isa. Nyalahake wong Kristen. Menerake Nabi Musa. Nyalahake Bani Israel. sama ditakoni ya kok ngerti sapa sapa kula saking Quran ingkang dipun sampaikake dening nabi dan sahabat dan guru-guru ngatas dumugi kita hmm. insyaallah jadi sekiru Muhammad ya, kanji Nabi sampai nyampe akhir. Terus kanjeng Nabi diangkat sebagai saksi utama terakhir. Hmm. al Quran juz gantar wajib Nabi ke ala ha'ula isyahida. Selira Muhammad tak terkake namanya kiamat sebagai saksi utama. Wajib Nabi ke ala di kajian Nabi saksi paling terakhir. Nalika kajian Nabi wonten tamu, Abdullah bin Mas'ud. Oh, kajian Nabi nara tamu-tamu ahli Quran terus dijauhi kan maca Quran. Ya para Ya Abdul Abdullah Ya Abdullah Ikra Aqra alaika wa alaika unzil nafopan tetni nabi kula maca quran jenengan wong Qur'an temurune dateng jenengan wala bala walakin uhidu an asma'a min ghairi ini Abdullah aku kepengen rumah Al-Qur'an sapa wong liya Abdullah bin Mas'ud eh, radhiyallahu ma'us Quran surat An-Nisa juz sekawan. Nganti kira-kira setengah juz. Dumugi ayat pakai faida jinna. Ningkuli ummatin bisyahid. Wajikna bika ala ha'ula isyahid. Ayat nerangake kajian Nabi terangkat sebagai saksi utama. Jadi kaji Nabi mohon nangis. Hasbukal an, hasbukal an, wes cukup cukup nangis Mereka dirasa nak dibayang nak. Nak mana dina kiamat. Wang tak bisa ngomong gorok. Apa doroh tak bakal iso. Kanjeng Nabi diangkat saksi terakhir terutama. Lagi nangis dan nabi, hasbu kalian cukup cukup. Jadi ayat nerangake kanjeng Nabi syahid dan alaikum sebagai saksi. kama arsalna kaya oleh ngutus ingsun ila fir'auna marang fir'aun rasulan ing seorang utusan yaitu nabi Musa ngadepi fir'aun nabi Musa sampun bawa ucal wangsel kalau terangake fir'aun ini buatan nami tapi gelar kaya raja Kaya istilah tengene Jawa Tengah Hamang Kubuwono ke-1, Hamang Kubuwono ke-2, Hamang Kubuwono ke-3, Hamang Kubuwono ke-10. Peron ke-1, Peron ke-2, Peron ke-3. Sehingga nah, ini Quran Peron ini, Peron ke-2. Peron ke-2. wonge ganas kecil jenenge ne walet bin mus'ab walet bin mus'ab nek peran pertama wonge apik Nah, ini Fir'aun kedua. Walid bin Mus'ab kecil merah mengkakak. Nek nek sawang itu dipatok. wonge dibledhei uga dijaplangke tangane dipaku-paku judul pangan loro sikil loro dipaku-paku judul terus wetenge diserai watu sing panas hmm. guna next Mulanya nanti nak mulai surat Al-Fajri ayatnya wa au nadil au tad fir'on sing dua ini patok sing tukang matoki wong wa au nadil au tad nah ini surat wal fajr nganti bujune sing namine bu asiyah niku leng ngempet kele iman dari Nabi Musa kuat. Neng akhirnya konangan. Barang konangan ditantang karo Fir'aun kon murtad ora gelem Bu Asia. Terus disiksa. Penyiksaannya e dipakai bu asiyah nanti berdoa nak boleh Quran Rabbi najini mimpir anal amalihi wa najini minal kaumil zalimin Gusti dalam panjenengan biru jengake sangkeng upadaya nefer ansak kanca-kancane hmm. Wanat ini mila jalan sampai selamat pakai saking kaum sing dolim dolim. Tak turunnya nyuwun selamat, nyuwun di ake. Bangunan nok suwargo sing disedia ake. Akhirnya dituruti. Naliko arep dipateni carane le mateni wirkon jaten tujune watu gedhe di tiba enanggon sirahe jaban bayane watu gedhe di tiba enanggane sirahe du asia Gue jarang Tapi Bu Asia tak terengi. Waktu Jawa, perso, diparingi perso kusi Allah, bangunan, dan suarga, jangka Bu Asia. Sangking nikmati Bu Asia ngerti bangunan suarga, boten rumangsa sakit nalika dijalai waktu. Mereka kata suarga. Nah, ini diceritakan hati pirang-pirang. Wong Islam, Wong Islam, besok ne Arab mati, sak durunge nyawa dilepas, sadurunge dicabut nyawane niku ditinggalake balasane ten suwarga kata gedung-gedung suwarga mulane mesem nek wong kafir kafir sadurunge dicabut nyawane dikatakan nerakane Ibedane antarane wong Islam lan wong kafir. Lah mugi-mugi kita saged jagi keislaman kita ngantos akhir benjang sak keluarga husnul khotimah. Ayat tanda itu, Fa'asok. Mongko jurakane sapa Fir'aun Fir'aun Demot Demot Mas walet, bin Ar-Rasulah yang yaiku, Nabi Musa Fir'aun melanggar aturannya Nabi Musa Rakilin Iman Akhirnya Pak Akad Ngaru Mongko Numpes Ingsun Eng Fir'aun Akdan wabila kelawan penung pesan keng sanget. Hmm. Akhirnya ditumpes. Dilep nanggane banjir bandang. Nalika arep matine, berang karepe mata syahadat. amantu billadhi amanat bihi banu israila wa ana minal muslimin iki ucapane Fir'aun nalika arep mati ngaku-ngaku wa ana minal muslimin tapi ditampak kalau malaikat Jibril diloloi lumpur laut al ana waqad asaita qablu wa kunta minal musyrikin iki kuwi arep iman wong winyanane kon le durakane terus terus wa kunta minal musyrikin pernah lebu pemrusak dunia ditampak kali lumpur akhirnya mati bebas matine tetap kafir. Bani Israel diajak pangsel ke nenek ibu kota Mesir. Orang lami. Kanji-kanji dan perniksaannya berat. Dijak Nabi Musa, Fir'aun mesmati, isi rak percaya. Bukan. Kula badan berarti bangsa. Akhirnya Gusti Allah gawe model. Bangke ne Fir'aun digawe utak. Lan digawe selamat. Tegese ora dirusak. Ayat Al-Qur'an surat Yunus juz 11. Para yau manunaji kabibadani kali takun naliman fal ayat. wa inna katsiran minan nasi an ayatina la ghafilun dina iki firqan jasadmu tak selamatake Benci seksani Umat sing kari-kari do ngerti bangkemu Ngantos sak niki Panjenengan kepengen ngerti bangkene beton sakit Caranya zaman ke Mesir, maka tenggara ke museum, maka zaman sakit ningali bangkainya Fir'aun. Tenggara museum Mesir. Jadi pamane kepengen ngerti anggarana dite. Ya. Terus sering Mesir, aja numpak becak, Enggak Dia mesti membaca Arab Berber. Ancam pesawat, itu duki kaira, langsung di museum. Maka sama ngerti bangkai ini berapa. Maka resim mas Quran, Palyoma, Munaji, Gati, Bada Nega. Jadi ala e bangkai ini berapa, nanti Pakai fatat satu na ingkar tertum. Yaumai yaj'al wildan, yaj'alul wildan asyiba. Niki nek wakob syiba. Lajen aslama umum fatirun bi. Nak diwasal ke? Yaumai yaj'alul wildan asyiba nisana umum fatirun شيباني السماء فكيف تتكون من وقايا آفا في زمرك ستيرا كافي إن كفرتم نحجو كفوري سيرا Nek نحجو جمو كفوري لين nabi نه orang percaya lain rasa yang man eh jalan dino Yat alur wisana kang dadi akeh potino ing para bocah-bocah sipan ing wanen rambute. Yaiku dina kiamat. Iki kata-kata bajas dina sing bocah cilik-cilik jowanen. Tegese napa? Sangat nyusahake. akeh. Dino kiamat niku sangat nusahake. Prihatin. Mila di isyarai dan Quran, bocah-bocah gawanan. Sampai mikirake situasi ini jadak coro balalo diarani kata-kata majas. Dino sing marai rambut jadi wanan. asama utawi langit mung patiron udo pecah sentet langit sing gedene semene iki besok sentet mung patiron pihi nakone dina iku kana waktu makula ana apa janji pangeran makula pasti terlaksana. Aja insya Allah. Karena waktu ono pejandine Allah kiamat makulatus pasti terlaksana. Hmm. Pasti terlaksana Inna hadihi satamnaiki piro-piro ayat tajbira dan kurubah akib. Pepeling peringatan. Nak pesona peringatan kau yang ini kita pilih usaha. Paman sya'a nolokote isyapane wong sya'a kamar sya'a ke. Istakhoda nolok malap sopaman. Ila rapihi marang ridane peneran. Ila rapihi gulek marang ridane peneran. Sabila enggal. Wong-wong Islam. -wong kudu bisa golek ngamal sing diridani kusti Gusti Allah. Semoga inna rabbaka ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anna ala dikrika wa syukrika khusni ibadatik. Allahumma arina haqqa haqqa wa dunatim.